Allah tabaraka wa taala akauita utaratibu huo ni Uislamu. Yaqulu tabaraka wa taala, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Allah tabaraka wa taala Hakika utaratibu wa kukurubisha kwa Allah tabaraka wa taala ni utaratibu wa Uislamu. Wayakulu subhanahu wa taala waman yabtaghi ghayra al dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin khasirin yoyote atakayefuata yoyote atakayefuata usiokuwa utaratibu wa Uislamu akaufanya ndio nini, ndio mfumo wa kumwabudu Allah tabaraka wa taala aliyokuwa sio mfumo wala sio utaratibu wa Uislamu, mtu huyo hatokubaliwa mbele ya Allah tabarak wa taala. Yote atakayoyatenda akiitakidi anajikurubisha kwa Allah tabarak wa taala, mtu huyo hatokubaliwa na hayo anayojikurubisha nayo kwa Allah tabarak wa taala, kwa sababu amefuata usiokuwa utaratibu wa Uislamu. wa huwa fil akhirati min alkhasirin, na si hivyo tu kesho akhira yaum al-qiyama atakuwa ni miongoni mwa wenye kupata hasara ibadallah hakika katika neema kubwa ambazo Allah tabarak wa taala ametuneemesha sisi neema ya Uislamu يقول تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله تبارك وتعالى alitimiza neema ya Uislamu kwa kuyatimiza mafunzo mafunzo ambayo aliyasimamia mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam mwalimu bora kabisa aliyeletwa na Allah tabaraka wa taala aliyeteremshiwa wahai akapewa alkitab akapewa sunna bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasimama kufundisha umma yale ambayo watajikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala uislamu ni neema kubwa katika neema ambazo Allah تبارك وتعالى أممليش من آدم نهيب الله تبارك وتعالى أن يكونوش مصحابا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا الله تبارك وتعالى أنا وأمي مصحابا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم kumbukeni neema ya Allah, kumbukeni neema za Allah juu yenu pale mlipokuwa ninyi ni maadui. Allah tabaraka wa taala akazialifisha akaziunga nyoyo zenu, fa asbahtum bi ikhwana, mkawa nyinyi kwa sababu ya neema hii ya Allah tabaraka wa taala, ambayo neema ya Uislamu, mkawa nyinyi ni ndugu, kitu kimoja. Uislamu ni katika neema kubwa ambazo Allah tabarak wa taala ametuneemesha sisi Waislamu. Kadhalika yakulu tabarak wa taala laqad manna Allahu 'ala al in ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله تبارك وتعالى أموانعميش حقيقة الله أموانعميش وأمين ameonyesha wakati gani ibbatha fihim rasulan min anfusihim pale alipowapelekea mtume mwanadamu kama wao yatlu alaihim ayatihi kazi ya mtume huyu ni kuzisoma kuwasomea wao aya za Allah tabaraka wa taala wayuzakihi na kazi ya mtume huyu ni kuwatakasa kuwasafisha kuwatoa katika uchafu wa shirki kuwaleta katika nuru na tahara ya tauhidi kuwatoa katika uchafu wa khurafati, kuyafanya mambo bila ya dalili, kwa kufuata wazee na walioarithi kutoka kwa baba zao, kuwaleta katika sunna na utaratibu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa yuallimuhum alkitaba walhikma. Lakini pia mtume huyu akiwafundisha wao kitabu na hikma na hikma ni sunna na hikma imeteremshwa kutoka kwa Allah tabarak wa taala يقول سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما Allah amekuteremshia kitabu wewe na Allah amekuteremshia hikma. Hikma ni sunna, hikma imeteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. wa allamaka ma lam takun ta'lamu, na Allah akakufundisha yale ambayo wewe Muhammad alayhi salatu wassalam ulikuwa huyajui. wa kana fadlullahi alayka adhima, na fadla ya Allah juu yako ni kubwa. Ibadallah, Allah tabaraka wa ta'ala ameridhia Uislamu kuwa ndio dini yetu. Allah tabaraka wa taala alikamilisha dini hii kwa kumleta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mtume alaihi salatu wassalam alitutaka sote kwa pamoja tufuate njia na utaratibu aliyotufundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu subhanahu wa taala, wa anna hadha sirati mustaqima فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Allah tabarak wa taala anasema hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka mafunzo ya Uislamu ndio njia ya Allah njia iliyonyooka njia ambayo kila siku tunaswali tunasema ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghairi lmaghdubi alaihim wala dhalin. Kila siku tunamwomba Allah atuongoze njia iliyonyooka. Allah anatuambia wa anna hadha sirati mustaqima, hii ndiyo njia yangu imenyooka, njia ya sawa, njia ambayo haina kona, hakuna sehemu imeingia ndani, ni njia ya moja kwa moja. Fattabi'uhu, hii ni amri Jambo la kwanza mwatakiwa kuifuata njia ya Allah tabaraka wa taala iliyonyoka, wala tattabiu subula. Allah akatukataza kwanza, ametuamrisha tuifuate, kisha akatukataza kuonyesha ni taukid, kwa sababu ilitosha amri, ilitosha amri tufanye sisi tuifuate, lakini Allah tabaraka wa taala akasisitiza tusifuate njia nyingine wala tattabi'u subula, msifuate njia na utaratibu mwingine usiokuwa utaratibu wa Uislamu, msifuate njia nyingine za kando. Fatafarraqa bikum an sabili, mkifanya hivyo mkafuata njia nyingine, hizo njia nyingine zitakuwekeni mbali na njia ya Allah tabaraka wa taala. Dhalikum wasakum bihi, huo ni wasia. Wasia gani? Wasia wa kufuata njia ya Allah iliyonyoka na kuacha kufuata njia nyingine isiyokuwa njia ya Allah dhalikum wasahkum bihi la'allakum tattaqun wamepokea ahli sunna wamepokea al-Imam Ahmad hadithi kutoka kwa sahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ibn Mas'ud anasimulia ibn Mas'ud khatta lana rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan mustaqima خطا مستقيما ووضع يده fawqahu Bwana Mtume alipiga mstari ulionyooka au alichora mstari mmoja mnyofu, kisha akaweka juu yake mkono. Mtume akasema hadha sabilullah, hii ndio njia ya Allah tabaraka wa taala. khututan an yaminihi wa an shimalihi, na Bwana Mtume akapiga mistari mingi kulia kwa ule mstari ulionyooka na kushotoni mwa ule mstari ulionyooka kisha bwana mtume sallallahu akasema hadhihi subul hizi ndio njia nyingi ala kulli sabili minha shaytan yadlu ilayhi juu ya kila njia katika hizi njia nyingi kuna shetani anawaita watu katika hizo njia thumma tala qawla Allah tabarak wa taala kisha akaisoma kauli yake Allah tabarak wa taala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun Mtume alayhi salatu wassalam ameifasiri aya hii kivitendo kwa kuichora njia iliyonyoka chini na akazichora njia nyingine ambazo njia hizo siku zote ziko pembezoni mwa njia hili iliyonyoka kulia na kushoto lakini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akatutahadharisha hizi njia zote za pembezoni kuliani na kushotoni juu ya kila njia kuna shetani shetani analingania anawaita watu wafuate hizo njia za pembeni waachane na njia ya Allah tabaraka wa taala واجب wetu ayuha almuslimun ni kufuata njia ya Allah ni kufuata uislamu alotuachia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na haya bwana mtume alituambia pale aliposema taraktukum على المحجة البيضاء ليلها كنهارها أو ليلها ونهارها سواء لنكوتين تركتكم على المحجة لنكوتين يوم الجية جية هي صفة ياكي لبيضاء لنيوبة lailuha wa naharuha sawa, usiku na mchana wake ni sawa sawa, au lailuha kanahariha, usiku wake ni sawa na mchana. Njia hii haina kiza, wakati wa usiku na wakati wa mchana ni sawa sawa. Njia aliyotuacha nayo Bwana Mtume saa sallam ni njia nyeupe. Uislamu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyakamilisha mafunzo yote ya Uislamu atakayepotea bwana mtume anasema la yazihu anha illa halik hapotei isipokuwa mtu mwenye kuangamia ndugu zanguni bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ambayo alitufundisha mambo ambayo kila muislamu leo anapaswa kujua mafunzo haya kuwa bwana mtume sallallahu kwa kule kututaka tubakie katika njia iliyonyoka alitueleza kuwa kutatokea ikhtilafu, alitueleza kuwa kutatokea makundi. Hili ni jambo amelieleza Rasul alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi maarufu ya al-Irbad ibn Sariya, hadithi ameitaja al-Imamu Ahmad wal Imamu Tirmidhi wa ghayruhu katika ahli al-ilmi. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasimulia al-Irbad ibn Sariya Abu Najih anasema wa'adana rasulullah sallallahu alayhi wasallam maw'idatan balighatan wajilat minha alqulub wa dharafat minha al'uyun فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع أوصنا يا رسول الله anasema al-Irbad bin Sariya bwana mtume alitupa mawaidha baligha mawaidha ya baligha yenye kuathiri, yenye kueleweka, yenye kuingia katika nyoyo. wajilat minha qulub, nyoyo ziliogopa siku hiyo. Wadharafatu minha uyun, na macho yalitokwa na machozi. Fakulna, tukasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, kaannaha mauidhatu muwaddiin, haya ni kama vile mauidha ya mtu anayeaga, ima anataka kusafiri au anataka kufariki. Kaannaha mauidhatu muwaddiin au suna جب وصية يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد kisha bwana mtume akasema baada ya kuwahusia na kuhusieni kumcha Allah na kuhusieni kusikiliza na kutii wale watawala hata kama atakayewatawala atakuwa ni mtumwa lakini bwana mtume akasema innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan kathira Hakika ya mambo yalivyo, atakayeishi muda mrefu katika nyinyi masahaba zangu, katika nyinyi masahaba zangu, atakayeishi muda mrefu, fasayara ikhtilafan kathira, atakuja kuziona ikhtilafu nyingi. Masahaba waliziona, hawakuziona? Masahaba waliziona. Makhawariji walituka wakati wa masahaba, makhawariji wakafikia kumuua Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu واصحابه كسون اختلاف ومزيونه وممنون عبد الله بن سبع اليهودي alitafikira ya kishia mayahudi eh, masahaba hawakuona ikhtilafu wameziona wameona ikhtilafu jambo la watu waliotoka basra waliopinga qadar wakasema anna al-amra unufun kwamba mambo yote yanajitokea la qadara hakuna qadar wakatokea baadhi ya attabi'un wakienda mpaka wakakutana na Abdullah ibn Umar wakamweleza kwamba huko kwetu kumetokea watu wanasema la qadara wa anna al-amra urfun Abdullah ibn Umar akatoa tahadhir akatabaraa na hao watu masahaba waliziona ikhtilafu masahaba waliwaona watu wanaokhalifu katika mambo ya ibadat Abu Musa al-Ash'ari hakuja msikitini akawakuta watu wamekaa vikundi na mawe yao kila kikundi kina kiongozi wanaambiana sabihu mia halilu mia kabiru mia Abu Musa al-Ash'ari akenda kwa Ibn Mas'ud akamweleza nimekutana watu leo msikitini wanafanya jambo ukiliona kama kheri, lakini jambo siwahi kuliona kwa sababu utaratibu wa kumtaja Allah wa dhikri ni utaratibu umefundishwa, imma mutlaqa, umeachiwa, haukufungwa kwa idadi wala kwa wakati wala kwa kaifia, kwa namna au kuna adhkari na nyuradi zimefungwa kama vile nyuradi baada sala subhanallah mara 33 alhamdulillah mara 33 Allahu akbar kuna nyuradi zimefungwa na nyuradi zimeachiwa hili la hawa mabwana kukaa vikundi msikitini huku kuna kiongozi sabihu ria halilu ria kabiru ria wala hisabu hili masahaba wakalikujamu wasina kawaida Abu Musa al-Ash'ari akaenda kwa Ibn Mas'ud nyumbani kwake kabla ya swala alfajiri ilikuwa ni utaratibu wa baadhi ya masahaba wanaketi nje wanamsubiri akitoka wanachukua ilmu akamweleza tukio Ibn Mas'ud akaja msikitini aliyokataza na utaratibu ule hii ni khilafu sunna akawaambia ma asraa halakatakum mbona mnaangamia kwa haraka mbona kuangamia kwenu ni kwa haraka akawaeleza mtume wenu hakufa siku nyingi, nguo zake hazijaoza, vyombo vyake havijavunjika. wa wahaulai ashabu rasulillahi mutawafirun, na hawa masahaba wana mtume wapo. Mbona nyinyi mnaangamia? khidafu zilitokea, masahaba wako hai, waliziona. Mtume alishawaambia inna innahu man yaish minkum فصار اختلافا كثيرا حقيقة يا مامو إليه أتكيبيش كتكليل أتزيون اختلاف مني نكفاية فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا عليها وعبوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة لكفاية مني يكون اختلافاً Ikhtilafu katika itikadi waliziona masahaba, ikhtilafu katika ibada, kuna watu walishaanza kukengeuka wakaleta utaratibu wao wa kumtaja Allah na mengineyo. Nini la kufanya? Alaikum bisunnati, lazimianeni na mwenendo wangu, ndio Uislamu wa sunnati alkhulafai rashidina almahdiyina min ba'di, na mwenendo wa makhalifa wangu waokofu baada yao. Tamassaku alaiha, shikamaneni na huo mwenendo. Tena Bwana Mtume akusema tamassaku alaihima na mtume ni mfasaha na ni mwarabu ametaja sunnati wa sunnati alkhulafa alipoambia watu wanazimiane aliwaambia tamassaku biha faqad ja'ala rasulullah sallallahu alayhi wasallam sunnatahu wa sunnata khulafaihi ar-rashidin sunnatan wahida bwana mtume amejalia mwenendo wake na mwenendo wa makhalifa wake ni mwenendo mmoja tamassaku alaiha shikamaneni na huo mwenendo mwenendo wa nani mwenendo wangu na masahaba hao makhalifa wangu, shikamaneni nao, waadu alaiha binawajidh, na ukamateni kwa mienendo na mwisho, waiyakuma muhdathati lumur, na nakutahadharisheni na mambo yatakaozushwa na watu, faina kula muhdathatin fa inna bid'atin dalala, kwani kila litakalozushwa kila bid'a ni potevu. Ibadallah, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakutuacha mayatima, hakutuacha hatujui la kufanya tukapoziona ikhtilafu huyu anaitakidi hii. Mfano, mtu anasema Allah yuko popote, aina Allah, anasema Allah fi kulli makan au Allahu mawjudun bila makan. Je, hili jambo la aina Allah kutokea swali kama hili? Swali limetokea wakati wa Bwana Mtume sasa hivi mtume alimuuliza yule jaria hadithi ya Muawiya ibn al-Hakam inda Muslim hadithi sahih mtume anamuuliza aina Allah anamwambia fi samaa man ana mimi nani? Anta rasulullah. Mtume akasema atiqha fa innaha mu'mina, niachie huru, huyu ni mu'min. Leo wanatokea watu wanasema Allah fi kulli makan au Allah mawjudun bila makan wakati swali hili limetokea amama rasulillah na jawabu ya jaria ni fi sanaa fa aqarra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hadha al-jawab, wa mtume alikiri hili jawabu kuonyesha jawabu la sawa Leo ukiona ikhtilafu anallaha fi kulli makan au mawjud bila makan, hao wanasema Allah fi samaa au arrahmanu ala al-arshi istawa. Msimamo wako ni huu, Allah fi samaa, sababu ndio msimamo uliokirimu na Qur'an na maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ni mfano katika itikadi na mifano iko mingi katika ibadati ni wajibu wako kushikamana na mwenendo wa Bwana Mtume na mwenendo wa makhulafai ar-rashidin aqulu ma tasma alhamdulillah الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله حقيقة بنمتوم صلى الله عليه وسلم هاي علي زهوم katika حديث يا افتراق الأمة حديث معروف kwa wale waislamu wanafuatilia uislamu bwana mtume sallam alisema وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار illa واحدة Mtume alisema umma huu umma huu watu watagawanyika makundi sabini na tatu kulluha fi nari makundi yote ni makundi ya motoni illa wahida isipokuwa moja masahaba wakamuuliza wama hiya ya rasulullah majawabu ya bwana mtume katika maeneo tofauti yalikuja kwa lafdhi hizi mbili akasema hiya aljamaa ni jamaa waljamaa hiya almuwafiqa ni lile kundi liloafikiana na aljamaa kwa sababu jamaa ni masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wameitwa jamaa kwa sababu wao walikusanyika juu ya haki lakini katika riwaya bwana mtume akasema hum man kana au man kana ala mithli ma ana alayhi yawma wa ashabi yeyote ambaye atakuwa juu ya mithili ya yale niliyokuwa nayo mimi hivi leo na masahaba zangu huyo ndo ataokoka kwa hiyo ndugu zangu islam mtume wetu Muhammad sallallahu katika kuyakamilisha mafunzo na huu Uislamu alieleza ikhtilafu zitatokea na masahabu alizishuhudia, alieleza kutokea kwa makundi mbalimbali, lakini bwana mtume ukitazama hadithi zake zote mbili, solution ya haya matatizo ni mambo au ni jambo moja tu, kushikamana na mwenendo wa bwana mtume na mwenendo wa masahaba zake. Hadithi ya al irbad wa sunnati al rashidin na hawa ndio viongozi wa masahaba hadithi hii nyingine man kana ala mithli ma ana alayhi lyauma wa ashabi ili uokoke ubakie katika uislamu sasa sahihi baada ya makundi ni ule uislamu aliyokuwa na bwana mtume na masahaba zake wakati ule ndio maana alimamu Malik akasema ma lam yakun yawma idhin dina fala yakunu yawma dina jambo lolote halikuwa dini siku ya teremka aya alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina siku ya teremka aya hii ma lam yakun yawma idhin dina fala yakunu alyawma dina jambo lolote halikuwa siku ni dini leo haliwezi kuwa dini huo ni wakati wa Imam Malik siku mbili leo miaka zaidi ya 1400 imepita au 1300 jambo lolote halikuwa dini wakati wa bwana mtume haliwezi kuwa dini baada ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka wajibu wetu kushikamana na ile tariqa na njia aliyokuwa nayo bwana mtume na masahaba zake vipi utashikamana na njia hii utajuaje njia utajuaje madhhabu aliyokuwa nayo bwana mtume mwenendo aliyokuwa nao bwana mtume na masahaba zake lazima tusome dini na hili ni godoro la uislamu Waislamu hawana wakati wa kuisoma dini, wana wakati wa kusoma masomo ya kisekula, kwa sababu wanajua sekula mwisho wake ni kupata dunia. Wana wakati wa kufuatilia shughuli zao, mtu akawa dereva wa gari, akawa mtaalamu wa kompyuta, mtaalamu wa kushusha injini, mtaalamu wa kilimo, mtaalamu wa kufuga, lakini mtu huyu hajui mwenendo wa Bwana Mtume na masahaba zake. Mtume sallam alifundisha itikadi, masahaba waliitakidi. Mtume alifundisha swala, masahaba waliswali. Mtume alizika, masahaba walimuona wakati wanazika, baada ya kuzika. Mtume aliozesha, masahaba walishuhudia ndoa za bwana mtume anaozesha. Mtume aliozesha watoto wake. Mtume alihiji, mtume alifunga, mtume alifundisha zakaa na yote ya Uislamu bwana mtume aliyafundisha. Baada ya hizi ikhtilafu, wajibu wako Muislamu kubakia katika uislamu sahihi aliyokuwa nao bwana mtume na masahaba zake ndugu zanguni njia yetu ya salama ni sisi kuusoma uislamu tusilifanye hatubiriki kuna watu biashara ndio kipaumbele chao kazi zao na maduka yao na ofisi zao ni muhimu kuliko kukaa kusoma dini ni muhimu kuliko kukaa kwenye darsa ni muhimu kuliko kusikiliza mawaidha ni muhimu kuliko kusikiliza mambo ya kheri haya yote utayaacha qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره ان الله لا يهدي القوم الفاسقين waambie mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa baba zenu, ndugu zenu, wake zenu, familia zenu, mali zenu mnazozijuna tijara, biashara zenu na majumba yenu na masakini yenu ndio yanapendeza zaidi. Wapenda vitu hivi nane. Hivi vitu nane ndio vitu vinavyopendwa na watu na vinaweza ongezeka, kwa sababu hii ni mifano ilipigwa wakati ule vikiwa vitu hivi ninavyovipenda zaidi min Allahi wa rasuli, kuliko Allah na mtume wake. Mkasoma mkamjua Allah, mkasoma mkamjua bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mkafuata Uislamu sahihi wa jihadi fi sabili, na kutoa juhudi kwa kupigana au juhudi ya nafsi, ukaisomesha nafsi yako, ukasimama usiku, ukamwabudu mola wako, ikiwa vitu hivyo ni bora kuliko Allah na mtume wake wa jihadi fi sabili fatarabbasu hatta yati Allah bi amri subirini Allah aje na adhabu yake na Allah hawaongozi watu mafasika ndugu zangu dunia yote tutaiacha na mwisho tutakwenda mbele ya Allah tabaraka wa taala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim moyo unasalimika na shirki moyo unasalimika na bid'a moyo unasalimika na maasi na kila shari na dhalala muda atakayekwenda mbele ya Allah na moyo huu huyo mtu atafaulu. Mali, watoto wako havitokusaidia kabisa. Ni wajibu wetu kumsoma Uislamu, tukaujua Uislamu sahihi baada ya iftiraqi, baada ya ikhtilafu, ni ule aliyokuwa nao Bwana Mtume na masahaba zake, na hiyo ndio njia ya ahli sunna wal jamaa. Sunna ni mwenendo wa Bwana Mtume, jamaa ni njia waliokuwa nao masahaba. Aljamaa hum ashabu rasulillah, na hiyo ndio madhhabu ya salaf. As-salaf هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما المسيم عبد الله بن مبارك دعوا حديث عمرو بن ثابت لأنه كان يشك السلف أجل حديث عمرو بن ثابت قليل عمرو بن ثابت الكوات وتكان سلف سلف أصحاب ونمتم صلى الله عليه وسلم نجي ونكون أصحاب دونجي أسلم وأعلم وأحكم ndio njia salama njia iliyojaa ilmu njia iliyojaa na hikma ni wajibu wetu kufata kwa kusoma na kufanyia kazi, kwa kauli na kwa vitendo.